아니요, 아니, 너무 보람이, 보람, 이런, 이런, 보람이, 보람이, 이거야. 너무 보람이라고 꼬르는데, 왜 그런 일이 위에 있는지, 뭔 그림이 아니야. 뭔 그림이, 이거 아니야. 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜,